Iz umdete lokama došli smo do do kitabu Sijam, znači do knjige o postu. Dosta smo znači prešli namaz i zekat smo već radili, hadisi što su bili izvanti zekat. Nakon ovog znači, dolazi, dolazi e, uh, hadisi o postu i poslije toga hadisi o hađu. E, što se tiče ovih, ovih hadisa o ibadetima. Uh, Pa ćemo napraviti samo lagani uvod što tiče posta, on, on je osnovni poznate stvari, da je riječ post, post odnosno saum siam, eh, u arapskom jeziku znači imsak, <clears throat> imsak to znači e, ostavljanje nečega, a u šerijatu je post imsaku anil mufetirat me'anije. E, to je ostavljanje, znači nekorištenje, konzumiranje onih stvari koje kvari post sa nijetom, sa nijetom posta. Mintu lujl feži ila urubi šems. Od zore, prave zore, do zalaska sunca. To je definicija, ono će poznata definicija posta. E, znači, mi govorimo ovdje o hadisima koji, e, koji govori uglavnom o postu mjeseca Ramazana, jer je on četvrti rukn, četvrti temelj islama. E, što je opće poznata stvar. E, također u mnogim šerijskim tekstovima je došlo da je post jedan od najboljih ibadeta. E, I to iz razloga što, ovaj, kao kaže ovdje autora e, Abdullah Besam, e, znači, pošto se vraćamo na njegovu knjigu, te Sir al-Lam, komentar, onda je to lahkama, e, on kaže ovdje e, post jedan od najboljih badet, zato što se vraća, e, e, što sadrži u sebi tri vrste sabura. Kaže, prvi sabur, sabur ala ta'atinla, sabur na pokornosti Allah Đelšanuhu, sabur an ma'asi, an ma'asi lahi, strpljivost u ostavljanju griješenja prema Allah Đelšanuhu i sabur ala aqdari lahi mu'lime i strpljivost na uh, Allahovoj odredbi koja nanosi, e, odnosno musibetima belajima koje nanose bol. Zbog tri, tri stvari, kaže, on je jedan najbolji ibadeta. <clears throat> A naravno, mi znamo sa druge strane u hadisma koji su došli u Buhari u muslimu, s tim da ovdje autor znači, nije navodio te hadise koji govori o vrijednosti posta. Autor inače znači, izbjegavao hadise u kojima se govori o vrijednosti nekih dijela ali, ali spominju hadisa u kojima se govori o konkretnim propisima. E, e, u hadisima, znači Buhari muslima je došlo da je, e, da je Allah Želešanu u nagradu posta uzeo na sebe ili za sebe zbog vrijednosti posta. Zbog vrijednosti posta i veličine posta. I počne tu hadisma detalje toga. A, znači ovdje Mohamed Maknesi nije naveo te hadisa. I nije nam cilj da njih ne obrađujemo jer su on posebna tematika. Znači, hadis je o, u kojima je došlo posticanja na određena djela, djela poznata je knjiga, o tome Terhib Terhib od Mundirija, poznata knjiga. Međutim, ta knjiga je puna slabih hadisa, mnogo slabih hadisa ima, pa je onda Ibn Hajar uradio uh, e, tehdib, odnosno nasio da izbaci hadisa u kojima ima uh, slabosti i na, na, na, hadisi gdje su uglavnom mu hadisi složni da su slabi, ili e, gdje je on ubijeđen da su slabi hadisi, Ibn Hađer bio. Mada i ono što ostalo, što ostalo, i poslije Šej Alban također je tu knjigu radio, onaj, ocjenu hadisa. Znači, jedna od najpoznatijih knjiga po pitanju a, znači, hadisa u kojima je došlo vrijednost određenih dijela, to je ta knjiga Terhib, Terhib. A onda je ovdje Abdullah Besam navodi, prije ovo sve što ne prije što uđemo u same tekstove hadisa, a, navodi a, navodi neke pojedinosti vezane e, koja je mudrost ovaj, propisivanja posta. Ono je opće poznate stvari, jedna od tih stvari recimo da je post, da, je, da se sa, e, sa postom osoba trenira, priprema, odgaja e, ili obnavlja pokornost Allahu Đelešanuhu, izvršavanje njegovih naredba, naredbi vezano za Allaha Đelešanuhu, znači jedan od ibadeta u kojim se osoba e, blisko i direktno veže za, za svoga stvoritelja, to je post. E, Naravno razlog tome je što osoba kada posti, e, glad i žeđ ga konstantno, ovaj, koji, e, kad mu signališe tijelo da treba da pojede, da popije, I onda on u svojoj svijesti obnavlja tu stvar, zašto, po, zašto ostavlja hranu i piće, znači time se veže za Allaha Đelešanu i time znači obnavlja svoju vezu sa Allaha Đelešanu da to radi radi Allaha Đelešanu. <clears throat> čime se u stvari odgaja u pokornost Allaha Đelešanu i badetu. <clears throat> I to je poznata stvar, zato ova, jedna od, jedna od odgojnih metoda koja inače koristi sufije je post. Post naravno na neispravan način, što su oni uveli, pored zikra imaju post, imaju ostavljanje ženitbe i slične stvari, gdje oni odgajaju svoj kao nefs. Svoj nefs odgajaju da, da se njihova duša uzdigne iznad tijela. Jedan, e, jedna od ibadite, naravno su, oni su uveli ovaj određene propise interne koji, koji, koji predstavljaju novotarije, koji nizasno na širijeske argumentima, uh, ali došli su znači, na završak o tome što je post bio poznati prije islama, u odgoju, u treniranju svog nefsa, odnosno kontroli razuma nad tijelom. <clears throat> E, najbolji način kako osoba da kontroliše svojim razumom nad tijelom, to je da posti, da ima kontrol, da se ne prepuša strastima tijela. Osoba koja može znači, da vlada svojim, e, svojim tijelom e, kada, znači, kada, kada mu dolazi potreba za za ženom, potreba za, za pićem, za hranom i on ima kontrolu na sebom, time sa sobom onda trenira svoje tijelo da u određenim kriznim momentima, situacijama a, e, vlada njegov razum, a ne njegovo tijelo. I zaista je to tako. A, e, pored ovog prvog, znači te mudrosti posta, a to je da, da se time odgaja u pokornost Allaho Želešanuhu, uopćeno govoreći, od mudrosti postaje i ono da se trenira, e, a to su drugi opisani na drugačiji način, na, na jačanje ljudske volje znači, mislim, pojedinca, pojedinca, znači, jača svoju volju, znači, kad kaže jačanje volje, to znači ima jaku uh, volju u smislu ustrajnosti onog što hoće da radi. I zato ćete naći ljude koji, ovaj, koji su inače slabi, uh, koji su psihički slabi da ne mogu podnijeti post. Uh, ne mogu podnijeti post i težak im je post. A osobe koje su jake, psihički njima je post, ovaj, uh, vrlo lahko činiti i raditi, nemaju problema sa time. Eh, znači navodi se taj eh, taj bitni momenat a to je da da se sa postom osoba, da osoba jača svoju volju. A volja je potrebna, naravno. Ja ovo često govorim zato što je to vrlo bitna stvar. Da nam je Hanu Balašanu dao vrstu i badet s kojim se približava njemu, a ujedno, se, a, eh, ujedno odgajamo svoj nefs, odgajamo svoju dušu, da bude jaka, da bude čvrsta. Osoba koja ima jaku volju, ona, znači, ona će ustrajati u onom što hoće da radi u životu. Kakve god ciljeve sebi da odrijedi, osoba mora imati jaku volju, a to je kontrolu na sobom da ustraje do kraja, da ide do kraja da odradi taj cilj koji hoće. Bio on mali, lokalni cilj, dnevni ili sedmični ili, ili ovaj za pet godina ili za deset, dugoročni, životni i tako dalje. Da bi osoba to izdržala, znači mora imati jako volje. A u stvari to se vraća na ono da osoba se ne prepušta momentima i stanjima, nego da on sebi organizuje život, da zna šta hoće i onda se usmjeri prema tom cilju. Da bi se usmjeri prema svom cilju, odradi ono što on hoće, mora imati jako volje. To je uopće poznata stvari, to se piše i u knjigama o, o pedagogiji, i, u pedagogiji, psihologiji i tako dalje, ali sa strane toga kako osoba da trenira ovaj, ovaj konkretan moment, kako da se odgaja, kako da trenira svoj nef, svoju dušu, da bude jaka i čvrsta, E, u tome da ga ne skreće sa njegovog puta raznorazne stvari koje se dešavaju, a to je u stvari da, da jača svoju volju. E, još treća stvar, znači to su te tri najbitnije stvari u stvari. Prvo znači da se sa postom e, osoba e, odgaja da, da bude pokorna lahođa za šanuhu, e, jača svoj takvaluk i obnavlja ga. Drugo da jača svoju volju, znači jača svoju dušu, svoju psihu sa postom, kontrolu razuma nad tijelom, I treći, a to je, zbog toga znači, e, zaista post vrijedan i velik, e, a treći je da u stvari sa postom osoba e, čisti svoje tijelo od, od svih ovih negativnih stvari, misli se ovdje na, na bakterije, viruse, bakcile i ostalo što, što je u čovjekom organizmu, odnosno u njegovoj, njegovom želucu, u njegovim ovaj, organima za probavu, Sa postom se, e, kada se odmori tijelo, prepusti tijelo da 10, 12, 15, 18 sati ne jede ništa i ne pije, dadne se prilika organizmu da uništi sve što je negativno u njegovom tijelu, da se obnovi, da se odmori, <clears throat> da se obnovi želudac, da se obnovi probavni organi i u stvari onda da se prepusti, e, da, da se ne troši velika energija na probavu, da se prepusti ta energija uh, E, da se prepusti ostalim stvarima tijelo, vezan za tijelo, znači za pročišćavanje tijela. U, ukupno, u, znači, uopće poznato je znači da je, da je post, da je post vrsta, uh, vrsta ozdravljenja tijela. I to su i od davnina prije islama koristili ljudi. Uh, koristili su post radi, radi jačanja zdravlja i uh, znači da, da bi se ovaj, i to je poznato na izraka, čak u arapskom jeziku. Kaže, al me ide tu bejtu da, wal himjetu rasu da var, a, kaže a, a, žel da se kaže ovaj kaže kuća bolesti odnosno ono što, što više ubacuješ u njeg više bolešćina ubaciš u sebe e, bolest dolazi sa ubacivanjem hrane, s hranom koja se ubaci, obično većina bolesti dolazi iz ono što se ubaci u organizam, a ne ono što dolazi s vanjske strane tijela. <clears throat> A kaže, himje, himje u stvari je, ova, kako se zove kod nas, dijeta, uh, Kaže, dijeta je resu da va, a dijeta po dijetom se misli u stvari, u stvari da se ostavi hrana, da se jako malo jede, da se ne jede, da se programirano jede. Da je ona glava lijeka, odnosno misli u predstavnom značenju, da je to u stvari, da je dijeta ostavljanje hrani, programirano jedinje, da je to u stvari uh, glava ozdravljenja i zdravlja. I to je poznato, vi znate onaj hadis u Arbin, odnosno što ga ubacio Ibn Ređeb u, među 50 hadis na kojem izgrađen islam, da je jedan hadisa onaj koji je vezan za da je mustehad muslimanu da što manje jede, da što manje ubacuje organizam hrani i da je to zdravije za njegov organizam i da na to postiče islam, šarijatski tekst i tako dalje, ovaj, o, o tome smo govorili, komentar tog hadisa, jako je bitan hadis. Onaj, i, i, da je to još došlo od, od smjernica od islama, od šarijata. Uh, govorili smo o tom hadisu. Uglavnom, znači, post sadrži ove tri stvari. Znači, ove vrlo bitne tri stvari. Znači, koristi našem organizmu radi zdravlja, e, jača na, naš e, sna, e, prevlast razuma nad tijelom, kontrolu nefsa, psihe, jača psihu i nefs. A prva stvar, to je veza, obnavlja se veza sa lažešanu, jača bogobojaznost. Dovoljno su, znači, ove tri stvari, su jako velike, krupne stvari. Da, da osoba E, s vremena na vrijeme ima post. I naravno najbolji post je da Audo post došao te šerijskim tekstovima nakon faze posta Ramazana. Najbolji post je da Audo post, a to je dan da se posti dan mrsi. A došla je zabrana sijamu dehr, stalno konstantnog posta. e, I došla je također zabrana ovaj, posta visala, misal, a to je ono da osoba spaja nekoliko dana i noći da posti, da se ne nosi, ne se hura. E, uglavnom, ovaj, znači osoba koja hoće da se da trenira se i da se održa uvijek na postu ili da posti ponedeljak i četvrtak, za ponedeljak došla potvrđena hadisu muslimu, za četvrtak ima slabost u hadisu, e, od tri dana u mjesecu da posti, to je došlo potvrđeno redostojnim hadisma, to je najispravnije, ona tri, tri dijela dana, 13, uh, 14 i 15, u, u tim hadisma također ima slabosti, iako neki učinjavci u dižnom stepe prihvatljivog. Uh, tri dana u mjesecu je potvrđeno, znači vredostojno. Znači, ostaje znači, ponedeljak i na tri dana u mjesecu, to je, to je zaista došlo vredostojnim hadisma i Davudov post, naravno. To je najbolji post, Davudov post. I e, osoba s vremena vrijeme da ima post, znači to je, to je jako dobro zbog ovih stvari koje smo ovdje spomenuli da u sedmici ima ponedeljak, četvrtak da posti. To je jako, tako da bilo kod nas prije, ono, kad se ljudi prihvate vjeri, ono, su četka bilo ona, da se trenira na tome. O, dobrovoljni stvari, dobrovoljni bad, počne kijam u lejl, pa onda posti ponedeljak, četvrtak. To je bilo obilježe, ono, salafizma, vehabizma, ono, da ga, da ga je zahvatilo pravo. O, ovaj, kažem ovako u šale, a to zaista tako bilo. Znači, onda uči se jutarni večerni jezik, ko se izostavlja, ko se knjižica nosa i uči. Da. Znači, poslije ono malo kad se ovaj, ispruže noge, ostarije u, staž se stekne u tome, malo se to sve popusti, ostavi i tako dalje. Skonta se da je to sunet, ono to nije vađu. Ne treba se otegravati. Ja. Dobro. E, hajmo sad na ovaj prvi hadis dođe. 174. El hadith rabija o sebun badel mi e. 174. hadis. A nebi hurirete radi Allahu anhu. Kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Od Ebu Hurira, gdje onda je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, la te kademu ramadane bi saum jaumin e, eu jaumin. La te kademu, nemojte postiti prije Ramazana dan ili dva dana. Ila ređulen kane je sum u saumen, fel je sum. Osim čovjeka koji posti neki post, pa neka ga posti. El Buhari, bilježi ga, znači Buhari je muslim hadis mu tefko lehi, znači u osnovi treba biti hadis mu tefko na lehi, jer je to šart koji je slovio eh, še Mohamed Magdesi. o čemu je riječ u ovom hadisu? U ovom hadisu je došla, znači, e, namjera zakonodavca, tvorca Allah, da, na, da, da, da, nas, da nas kao vjernike uči i trenira da pravimo razliku između e, ibadeta i adeta i između E, između ibadeta međusobno, odnosno oni koji su farzovi i oni koji su na fila. Da se napravi razlike, da mi imamo osjećaj da smo napravili razliku da i sa druge strane budemo spremni za spremni za, za one važnije, bitnije ibadete. <clears throat> osim ovdje što je došlo, znači, a, e, kaže, osim čovjeka koji posti neki post, misli se ovdje znači, na, na ponedeljak, na četvrtak ili slič, slične vrste postova tri dana tri bijela dana ili tri dana u mjesecu uopćena ili osoba koja posti da audo posta se potrefi da, mu, da posti dan prije, prije, prije Ramazana kada bude viđen mađa. Dobro, ovaj hadis, znači iz njeg se izvlači sljedeći zaključci, a to je zabrana posta prije, prije nastupanja Ramazana dan ili dva dana. Došlo u tekstu da se la te kademu, Tekademu pa to je znači na, na, na, došla znači zabrana, a zabrana ukazuje na tahrim. Poznato je usul fiqa. Kao što naredba ukazuje da je nešto vađiv, tako zabran ukazuje nešto da je haram. U osnova je to, a onda imamo izuzetke koji, koji spuštaju te propise na manje, na mekruh ili na mustehab, ako ima dokaza za to. Dobro. E, olakšica, u hadisu je došla također olakšica posta onome kome je bila praksa da prije Ramazana posti određeni post. Imaju praksu, imaju običaj da posti određeni dobrovoljni post, poput posta recimo Davudog posta, posta četvrtkom ili ponedjeljkom, ili tri dana o, u sedmici, tri dana u sedmici, Sim da se opet tu može, kako kažem, tri, pardon, nije u sedmici, tri dana u mjesecu, naravno tri ona bila dana ne može postirati, to kraj mjeseca iđeskog i početak drugog, a, a tri dana bijela danas se postoji u sredini mjeseca, kada mjesec pun. E, uglavnom, znači, e, misli se ovdje izuzetak, bude ponedjeljak četvrtak ili da avdov post. E, to je izuzetak, znači, ko po, ima praksu da, post, da, e, da, da, e, da upražnjava te postove, nema smjetnje da posti onaj dan prije nastupanja samog Ramazana. E, smisa ovog propisa je u tome da se napravi razlika između i ba, a, između farzova i badeta koji su farzovi i badeta koji su na fila. <clears throat> Zašto iz kog razloga? Da bi osoba kada nas dođe e, vrijeme i badeta koji je farz, da bi osoba bila aktivnija. Da bila aktivnija, da imala voću, veću želju, a, e, veću ljubav, E, prema onom ibadu koji treba da rade. Bude spremna da se malo odmori, pripremi i psihički i fizički da bi mogla pristupiti tom ibadu. Pogotovo Ramazan koji traje 30 dana, 29 ili 30 dana. Da osoba bude spremna da napravi neku pauzu ako prije toga radila, ako činila određeni post. I to je znači, ovo najbitnije što je vizan za ovaj hadis od tih, od tih propisa. E, vidjet ćemo kod toga ovaj, doći na sad razilaženje među učenjacima. E, ovaj vezano za to <clears throat> vezano za to ovaj doćem kad doći sad ovaj sljedeći hadis uh, jel, uh, po, post onog sumnjivog dana u ovo ulazi, ovdje je došla zabrana posta uh, ulazi i sumnjivi dan pojasnit ćemo šta se misli ovdje pod sumnjivim danom znači misli se ovdje na post, zabrana posta i sumnjivog dana sumnjivi dan je to onaj dan kada se ne vidi uh, Eh, dođe tri, uh, 29. dana se ne vidi, ne vidi se mlađak, pa se onda upotpunjava, sljedeći dan upotpunjava se 30 dana, ša, 30 eh, dan šabana, pa onda poslije toga počinje Ramazan i taj dan se tretira sumnjivim dan. Možda je počeo Ramazan, a mi ga e, zbog neviđenja mlađaka ne znamo. Nismo vidjeli mlađak, pa ne znamo je li počeo Ramazan, nije počeo, pa je sumnjiv taj dan. Pjasnićemo to kada dođe propis, a ulazi ova zabrana. Znači ulazi ova zabrana u, u, u zabranu u zabranu posta tog dana. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam